12 del mediodía, 13 minutos. Tenemos ya aquí a nuestro siguiente invitado, Maribel, que nos va a hablar sobre esas fiestas de Jesús y también de fútbol. También el fútbol tiene cabida en, este programa, Maribel. Efectivamente, el fútbol que lleva, bueno, mm, no sé cuántos años lleva en, en funcionamiento, pero nos lo va a decir aquí Tony Marí, que es el presidente del Club Deportivo Atlético de Jesús. Toni, bon dia. Bon dia, bon dia. Com anam de la vida de, de, de, de sa pinya del cor? De la pinya del cor molt bé i guany encara més, perquè hem tingut tant d'èxit. Que, que acérquese al micrófono, favor. Así, a la ja no, apareix, es. no apareixem i de Jesús, ja apareixem al Pormany. Ah, que això, això és bo, no? sí, sí. Bueno. Abans mos tenien com a conejillo d'índios, perquè érem els últims de la classificació i enguany... Enguany doncs, remuntam, no? Hem remuntat un munt. Home, un munt, un munt. quasi, quasi... Jo no és que en, siga, en sàpiga gaire de futbol, però quasi, quasi m'ho anàvem a la regional, no? Bueno, això és el projecte de la regional, nosaltres el tenim més... Eh, M'ho dedicat més al futbol base. Uh -huh. Enguany crec que tenim un bon equip, sempre pensam que tenim un bon equip, però nosaltres eh, la nostra funció es mirar la cantera de les Garrigues que no hi havia club de femení i vàrem començar amb l'equip femení i vàrem tenir molts d'èxits. Ara totes les grosses s'han anat de, i són un equip veterano, que juguen de futbol 7 aquí a Eivissa, i hem agafat moltes lotetes joves de tots els clubs que no podien jugar quan arriben a, a cadetes ja no poden jugar en sus garrits i hem fet una, una campanya bastant bona a Palma i bueno, estan molt contents, però molt contents. Una Ra autèntica pena... Rafa, tu, tu sí, que, tu sí, que sí, ets sí. Uh, eh, professional d'esports en aquesta mm. casa, mm -hmm. mm, jo te deix que li facis preguntes a en Antoni perquè hi ha l'escola de futbol, hi ha mm, pre-Benjamín pre B, pre-Benjamín A, hi ha Benjamín B, Benjamín A, Alevín B, Alevín A, infantil, cadete, hi ha mm, després juvenil, regional, veterans i després hi ha es femení de la Lliga Autonòmica, mm -hmm. vull dir que hi ha tants d'aquí Sí, es, importantísimo la, cantera en los clubes, en los clubes es, importantísimo, ¿verdad? Entonces ahí el Atlético Jesús ha hecho un trabajo magnífico. Yo recuerdo, como bien ha dicho Tony, el Atlético de Jesús con, el equipo femenino que estaba en Primera División Nacional y fue una auténtica pena porque se veían equipos de categoría venir al pueblo y se veía más gente viendo a las chicas en Jesús y a la cantera, a los niños, que incluso en equipos de verdad de Tercera División. Esto, era, esto era muy bonito. Esto es lo más bonito que hemos tenido en el Atlético de Jesús y es una pena porque no hay fondos. Eh, es decir, los viajes fuera de la península, en la península nos cuestan mucho. Después Sport nos decía que nos pagaría mucho y todavía quedan pendientes mucho, mucho dinero. El año pasado podíamos hacer el equipo eh, autonómico y nos hubiera ido mucho mejor porque no teníamos que jugar con el equipo de Barcelona Pot parlar de Vicenç, si voleu, ah, eh, millor. Teníem, mm. teníem que jugar en la lliga, que eren 16 lliga valenciana, i entonces molt més dins les nostres possibilitats, perquè el primer any ens va tocar en altres el Barcelona, l'Espanyol de Barcelona, ens va tocar uns equips molt potents, el Sant Adrià, que era també el president del Barcelona, que hi havia pas, els van dur les nenes, i bueno, van, tenir, van estar a punt de quedar-nos-hi, perquè teníem un bon equip. I un entrenador estupendo, també, eh? Exacte, l'entrenador també estava molt bé, es, es fall va ser que llavors les nostres porteres, una es va lesionar, l'altra es va cansar una mica, ...y se van a esa vendimia... ...y nos van quedar también... sense porteras... y bueno, ...van van baixar, pero bueno. Bueno, eh, eh, lo hemos dicho antes en la pequeña introducción que le hemos hecho, que estamos seguros que con ese trabajo que hacen ustedes, empezando desde la cantera, seguramente en un futuro podremos ver mm, éxitos del Atlético de Jesús, ¿no? Porque si hay algo base en el fútbol, precisamente usando ese nombre, es el fútbol base. Si no se trabaja desde abajo, es difícil llegar arriba. Nosotros eh, en primer lugar, quiero dar muchas gracias a todos los entrenadores que tenemos y delegados y la directiva, el Campillo principalmente y la Feli, que son trabajadores natos, natos. y, si no fuera por ellos no podríamos tener el club, porque ellos son gente que hace mucho trabajo y no se cansan de trabajar, empiezan a las 5 de la tarde y muchos días son las 11 de la noche que todavía están trabajando. Y este, esto es una cosa que dura 10 eh, o 11 meses. No es una cosa, y después todavía tienen la labor que hacen el torneo de julio, que recogen niños, que vienen niños de por todo, que no sean, aunque no estén federados, pero se animan a, estas, a estos niños a que participen a, la liga que, está, tiene un deporte, intentamos con paellas, con torradas, hacemos viajes, todos los eh, equipos pueden hacer un viaje o dos cada año, en fin, es una cosa muy bonita. Y por ahí eh, es importante la involucración de los padres también, ¿no? Porque hablamos los chavales que empiezan a jugar a partir de los siete años, ¿no? a los cuatro. A los cuatro, claro, la escuela, la escuela, claro. La escuela empieza a los cuatro y ya pueden empezar a competir, digamos, a partir de los seis, siete años, ¿no? A, partir de los seis ya, ya, eh, compiten. Y ahí es donde los padres intervienen también para que acudan al campo, que apoyen, que no solo sea dejar los niños allí y que los tengan como una guardería, no, eso es algo más, ¿no? Educarlos sobre todo, porque el fútbol también educa, ¿eh? Esa es, eh, el, es la labor de los entrenadores la labor que tenemos los entrenadores, bueno, que tienen los entrenadores, es educar a las criaturas. Y entonces los primeros que es, la escueleta, cogen el camino, las madres van al, vestuario a vestir a los niños para que no se aburren, para que no se cansen del fútbol y la escoleta solamente es un, una distracción para ellos, como si fueran a la guardería y tuvieran muchas cosas, tuvieran amigos y pueden jugar a la pelota o a veces se tumban delante de la portería si es un portero, pero esas son <laughs> eh, las funciones bonitas de un club. Y así se educan a los, a los críos, pero sí con mucha disciplina. Porque Eso es importante, muy importante. Mucha, mucha. Sí, sí, sí, Nosotros si hay un Molta constància. Molta constància. Si hi ha una criatura que fa una, que rompe una cosa, l'agafam amb bones paraules i li deim. I quan és gros, normalment molt poques vegades són que se'n van amb un vestuari i fan destrosses, destrosses o una cosa o altra. Normalment són bastant, bastant educats. Nosaltres amb el futbol base anam amb benjamins, han anat moltes voltes a Villarreal a jugar contra el Barcelona, contra el Villarreal, contra Atlètic de Madrid, en privanys de cadetes també, perquè se'n van quedar un munt de garrits en, de, de, bé, de l'equip que duíem el Jesús allí, es van quedar un munt d'equips amb, en la eh, cantera del, del Villarreal. Uh mhm. -huh. I, I a base d'aquestes coses, els de, de la Vall d'Uixó moltes voltes ens canvien els viatges i venen ells aquí, eh, i es queda les instal·lacions, i això és el que fa un club. I enguany la regional està molt renyida, eh? Sí. Hi ha molt bueno, d'equips enguany, eh? Enguany hi ha molt d'equips de regional. Bueno, de moment, els nostres enguany, eh, el nostre entrenador, ha adoptat per buscar una quantitat de gent que tot Déu se vol apuntar, no sé si és que el ràpid s'ha desfet, no sé què ha passat. No, no, jugarà, <clears throat> amb el en... nom d'Eivissa. Bueno, pues, resulta que ahir van fer un... Es di, no, ahir no. Abans d'ahir van fer un partit contra el Sant Rafel, Mhm. Segons va venir tots l'equip de tercera, però ningú fora, aquests dos van guanyar els es, es premi, es van quedar en primer puesto, però varen veure que hi havia un bon equip. Fa només una setmana i mitja o dos que entrenen, però varen veure que hi havia un bon equip. Varen jugar contra l'equip juvenil que va a Palma, de, de primera, i en aquest sí que els varen guanyar i van veure un, encara no estan molt adoptats, però van veure que hi havia un bon equipet. I un guany eh, ja que anar també a Formentera, eh? Sí, sí, sí. Formentera, les no, les nostres passions també es poden anar a seguir la nostra vecina, que el dia que anàvem allí dedicada, sempre alguna festeta, alguna cosa salta, o si no, si no tenim temps de, de dinar allí, pues llavors feim un dinar en el club quan arribam. Es claro, és clar. Has visto, Maribel, qué bonito es el fútbol y además hacen paellas como, como el otro día, ¿verdad? Sí, sí, ¿Eh? sí. No, mi hijo estuvo jugando con el Jesús y ya te digo, había un ambiente eh, increíble, increíble, como en otros equipos, claro. Pero yo estoy hablando precisamente del Jesús. qué tal, Jesús. qué tal tal el sábado pasado con ese arrocito de matanzas? Bueno, bueno anem a parlar de s'arròs de Matances. Anem a parlar de s'arròs de bueno, Matances de dimarts prim... passat. Ah, o no. te refieres a... Sí, sí, sí, sí a este. Te refieres? Sí, sí. Primer us volia dir els èxits que han tingut enguany amb el futbol. Amb el futbol, amb el futbol. Nosaltres tenim a la portera de la selecció espanyola, que és na Aik, Aik Pérez, Aik, uh mhm. -huh. Aik, Aitxa Pérez, Aitxa Pérez. Aitxa Pérez eh, aquesta la varen fer la jugadora millor d'Eivissa i Formentera. També tenim a les dos, Ana Inés, Ana Inés, Juan i na... On està això? A veure, espera, en, en Helena Serrano... I en Inés, Inés Juan i en Helena Serrano, que juguen en primera divisió, s'han anat a estudiar... En primera, de, debuten en primera de, divisió. Exacte. I llavors tenim a tres primers d'Eivissa, de, de, que van ser galardonats per diari Eivissa, que és en... A veure... Antoni Riera. Antoni Riera. Prebenjamín. Preven... En, Gino, en Gino Pinilla. Levin. En... A veure... Aquest és foraster. Sí. <laughs> en Llaga Pérez eh, femení, o Nayaga Pérez, Nayatza Pérez, Yatza Pérez, i millors jugadors d'Eivissa i Formentera en les seves respectives categories i la consecució del subcampionat de Balears en prebenjamins. Exacte. Uh -huh. pues, aquestos, aquestos galardonats pues, mai els havíem tingut. Uh -huh. I enguany pues, eh, vam tenir eh, el campionat aquest de Balears, que vàrem ser segons de Balears amb els garrits infantils, els, els benjamins, que diga, i entonces pues, és un honor per nosaltres. Eh, ja ho crec, sí. ja ho crec. Bé, i don Toni Marí, a part de ser el president del Jesús, deim el Jesús perquè es coneix, sí, eh, sí. Eh, tothom el coneix per al Jesús, és un cuiner, d'allò de qui t'espera. Eh? Bueno. Ajuntament amb en Juanito, eh, qui, qui més hi ha? En Bartolo? En Bartolo Sort, normalment feim la paella, en Bartolo Sort i jo. Ahà, en Bartolo i tu. Sí. Feis la paella o feis arròs de matances que cada any s'ofereix i que enguany ha set, eh, diguem que, mm, solidària. Sí. Enguany s'ha recollit per, eh, per Mans Unides. Exacte. Bé, eh, valia un euro. Voluntari, però. Voluntari, sí, voluntari. Exacte. Doncs, eh, que supos que tothom va participar-hi. Sí, normalment tothom participa i, i si no hi ha moltes pressions, a vegades hi ha persones que tenen que donar un euro i donen més d'un euro. Exacte, sí, eh, el que dèiem, que donaven 5 euros i no et demanaven exacte, canvi. Exacte. canvi. Llavors, per altra part, hi podria haver persones que remuguen per donar un euro. Sí, això és el problema que hi va passar, perquè va passar amb un, en sa dona d'un dels que els paga, sí. que, que hi havia una persona que, que no en duia o que no sé, i el van anar calçar una mica per dins la cola de que els hi daven el plat i el feien tornar endarrere per pagar un euro. Yeah. Això no es té que permetir. No. Perquè li van preguntar i diu, és es que no té que pagar. I vostè qui és? Diu, jo som una persona, però jo crec que no és solidari. Si una persona no pot pagar, la paella estava pagada per seu home i en, i en Jaume des, des bon lloc. I li van dir això amb una... Bueno, la dona de, des que pagava la paella. Ja. Yeah. Entonces, això es té que intentar el pròxim any, el que agafarem, si ho feim solidari, es pagarà bé amb els que, en sa, en els que els hi donem euro, els que puguin participar un euro, però que no poden pressionar a les persones, perquè la no. paella no estava pagada per ningú, per, més que per dues persones del poble, que és en Jaume del Bonlloc i en Miguel Iar, el yeah. constructor. I clar, si la seva dona va i li pregunta una, que no era obligat posar-lo, i diu, i tu qui ets? Yeah. Ella va yeah. dir que... Mals entesos. Una persona és poble. El que mm, no yeah. es pot anar a encalçar ningú perquè pagui un euro. Ja, ja, ja. Perquè hi ha altres persones que en donen cinc ja. o que en donen més, potser. Ja, ja, ja. ja. Bé, eh, per acabar ja, Toni, anem a parlar de quantes paelles es varen fer, quantes, eh, si paelleres, diguem, sí. però passarròs de matances. Passarròs de matances, normalment, la paella que tenim en el club, que en faig moltes, mm -hmm. aquesta hi caben, amb arròs de matança hi caben 75 quilos d'arròs. 75 quilos d'arròs. Sí amb arròs Paell que va amb 80, però una vegada intentaven posar ni 80 i, i en guany, perquè no estan tan plena, ni van posar 70. Uh -huh. Amb un altre n'hi havien de posar 60, n'hi van posar 55, i en Seders Vells, una altra que tenia més petita, n'hi van posar 15 quilos. És a dir, yeah. que van fer uns 140 quilos d'arròs. Vareu posar 115 quilos d'arròs. No, 140. 140 quilos d'arròs. 140 quilos... Vos imagineu? Vos imagineu? 140 quilos d'arròs. I de carn, quan n'hi vareu posar? Bueno, de carn exactament, perquè llavors vam anar a buscar més, però normalment per fer una paella que estigui a mica bé es té que tenir 200 i pico de quilos. 200 quilos de carn. Estan parlant de sí. quantitats que sí. no són aptes per una cuina eh, casolana. Eh? 200 quilos de carn. Segurament lògicament, que passava. Lògicament, passava. Eh, porta pobrecets, eh, n'hi sí. vareu posar? Sí, sí, varen posar, no sé, pots, molts. En Jaume no és una persona que quan fa una cosa i en Miquel... Escatimi. Escatimi en res, el que vol ja. que es quedi bé. Un bon sofrit. Un bon sofrit que és la base fundamental d'una paella, que hi força d'ais, tomata, pebrera i jovert. Bon, i jovert. Normalment el jovert nosaltres no, no el fregim, Mm. Normalment, eh, perquè si no llavors crema cru. molt. Sí. Nosaltres agafem el llobet, el posant dins una olla molt grossa, ben, sofrim, ben sofregim primers alls, després quan estan els alls ben sofregidats hi poses fetges, que sí. vagin confitant. Qu quants, quants de quilos de menuts hi vareu posar? Jo no sé, que un Paco que va de, dur 70, 40 o... 40 quilos, 40 quilos o no sé què va dur. Perquè hi poso el d'un Paco. Ja. Yeah. No? Si l'han de fer més, més, més lleugera, la fem més lleugera, però la base principal d'una paella és que tingui una bona picada, que tingui bastant de fetgets i la carn molt ben sofregideta, uh mhm. -huh. molt ben sofregideta, i llavors que faci un bon caldo. Exacte. que és la base fundamental de qualsevol, de qualsevol menjar que ens eh, mengem. Si Exacte. una llentia, sigui una, un bullit de peix, que sigui una cosa salta. Sofrit ho fa tot. El sofrit és, és, és, és essencial. I llavors, bueno, eh, a coure i a coure i a coure amb foc de llenya, que sí. ha que dir-ho que també sí. el fa molt més bo. Sí. Normal, normalment jo sempre portam un camió de llenya i ho fem amb foc de llenya quan fem a sofrir no se li té que posar tant de foc perquè no se mos s'acorri res, mm -hmm. i llavors, clar, llavors hi tenim que posar molt de foc per, per fer bullir una quantitat. Pensau que si posàvem 70 quilos de... 70 quilos eh, d'arròs en la paella grossa, hi havien de posar 210 o 220 litres d'aigua. Ja. Yeah. Per fer bullir 210 o 220 litres d'aigua... déu nhi no us, no us ho volem ni imaginar, ni imaginar. Vosaltres sou els professionals que ho tornareu a fer l'any que ve, si Déu vol. Enguany ja està fet. Eh, tenim que acabar, Toni, sí. perquè no tenim Molt. més temps. Vale. Però, de veritat, enhorabona, perquè mos varen dir que estava riquíssim. Pues estava molt bé. boníssim, boníssim. Pues molt bé i molts anys i bons molts a tots. Molts anys i bons, moltes gràcies per venir vale. i de veritat que sou uns mestres. Vinga, moltes gràcies i molts anys i bons a tots. Moltes gràcies. A tots els de Jesús i a tots els que mos vol que em venir a acompanyar a les festes el diumenge. Moltes gràcies.